บุ๊กทูหนึ่งร้อยแพกแพกคำวิเศษผู้สาผู้สาเคย ยังไม่เคยอีมีอาจิกอีมีอาจิก คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง 당신은 이미 베를린에 가봤어요? 당신은 이미 베를린에 가봤어요? ไม่ยังไม่เคยเลยครับ 아니요, 아직요. 아니요, 아직요. ใครไม่มีใคร 누군가, 아무도. 누군가 아무도 당신은 여기에 있는 누군가를 아세요? 당신은 여기에 있는 누군가를 아세요? 아니요. 저는 여기에 있는 아무도 몰라요. 아니요, 저는 여기에 있는 아무도 몰라요. 익닛, 익마이난. 조금 더, 더 이상. 조금 더, 더 이상. คุ유티니이อยู่ 여기에 조금 더 머무를 거예요? 여기에 조금 더 머무를 거예요? ไม่ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับ아니요여기에더이상안머물거예요아니요여기에더이상안머물거예요อะไรอีกไม่อีกแล้ว다른것아무것도다른것아무것도คุณอยากดื่มอะไรอีกไหม 다른 것을 마시고 싶어요? 다른 것을 마시고 싶어요? ไมผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับ 아니요. 저는 아무것도 안 마시고 싶어요. 아니요. 저는 아무것도 안 마시고 싶어요. อะไรบ้างแล้วยังไม่เลย 이미 뭐를 아직 아무것도 이미 뭐를 아직 아무것도 คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม 이미 뭐를 먹었어요? 이미 뭐를 먹었어요? ไม่ ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับ 아니요. 아직 아무것도 안 먹었어요. 아니요. 아직 아무것도 안 먹었어요. มีใครอีกไม또 누가 아무도 또 누가 아무도 มีใครอยากรับ또 누가 커피를 마시고 싶어요?